Awit, Kabanata, Siyam naput Si Yahweh ay nagahari, magalak ang buong mundo. Magsaya namat magdiwang, lahat kayong mga pulo. Ang paligid niya'y ulap na puno ng kadiliman, kaharian niya'y matuwid at salig sa katarungan. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ninas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandaigdigan. Sa langit ay nahahayag nga ang kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Zion, mamamayay nagsasaya nagagalak ang lahat ng mga lunsod nitong Huda. Dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Yahweh, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sa tapat ang pamumuhay, ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso, maghahari, kagalakan. Kayong mga matuwid, kay Yahweh ay magalak, sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat.